якщо припай почне влітку руйнуватись, уже цілком добровільно втрутився Тур. Думка заслуговує найвищої оцінки, сказав професор Марш. Булати не помітив, коли він підійшов. Поряд з професором стояла канадка. Лорд Омбо відчув себе на теплій сковороді, яка проте швидко нагрівалася. Булатові навіть здалося, ніби. Чорне обличчя африканця почервоніло. То був абсурд, бо в негрів від хвилювання бліднуть губи. І це Булат знав з африканських часів. Лорд незабаром підвівся і вийшов з каюти. Матрос не знав, чи варто провадити розмову далі. Та в цей час підійшов Райман, досить нецеремонно відтрутивши кет і філа марша. Мосьє матрос. Він чомусь говорив по-французькому. Булат лише по хвилині збагнув, яка тому причина. Підійдіть до приймача. Мерсьє записує радіограму. Усі, крім хворого, поволі підступили до приймача. Розмова в ефірі швидко скінчилася, і Жак Антуан з пересердя ляснув долоною по приймачу. Знову нічого певного. Загальні слова море Уеддела, потужність пакових криг незабаром. Булат уточнив список цілодобового чергування біля радіоприймача. 20 вересня ми з Мерсьє нарешті випатрили цього жовтозубого на сан. Сьогодні на дворі була чудова погода. Нямсен подався розважати собак, за ним причепилося ще кілька, всі повиходили на двір, а Наріта з доном Фернандо почали чистити прилади від снігу. В приміщенні залишилися тільки ми з Мерсьє, Турбалом та Патлоу, який, звичайно ж, розкотисто хропів. Мерсьє виглянув у двері і пересвідчився, що публіці зараз не до нас і ми витягли з під ліжка на рітисан його мішок з ящиком. Мерсьє розкрив ящик і сказав клянусь твоєю нечесною бородою, що ти вже встиг накласти в штани. В ящику було безліч усякого камініччя, а з одного боку лежали чотири стоси міцно перев'язаних папірців. Усе це не викликало в мене жодних емоцій, і я сказав. Геологічні проби. У чому ж тут секрет? У цей час рипнули двері і увійшов Дон Фернандо. Він усе зрозумів, бо ми витягли ящик мало не на середину приміщення. Я якнайлютіше вирячив очі і показав чилійцеві кулак. Він підійшов і змовницьки приклав руку до серця. Колись він уже скуштував вагомого кулака, вдруге навряд чи захоче. Жак Антуан сказав Раймоне, це не простий граніт. Я граніт знаю. Дон Фернандо взяв маленький камінчик і пішов до вікна. Тоді уважно роздивився і черкнув ним по незамороженій шибці. Почувся хрумкий звук, і на склі залишилася біла риска. Алмаз, схвильовано прошепотів Дон Фернандо, я бував у копальнях і бачив ці камінці. А зовні камінець нагадував брудну круглясту грудочку. Ми взяли один, сховали ящик у мішок і поставили на місце. А потім усі разом пішли на двір. Мерсьє підморгнув донові Фернандо, щоб мовчав і потяг мене до лорда Амбо, який щойно злазив з нарт, досхочу накатавшись разом з Нансеном. Ми відкликали його вбік. Що це за порода? Лорд узяв камінчик і потер об штани, Потім послинув і знову потер. Далі злякано витріщив очі. Де ви його знайшли? Мерсьє на нього шикнув. Це ж алмаз. Південний африканець мусить краще за будь-кого тямитися на алмазах. От тобі Наріта сан.